walam yakun lahu laatanaakimo kanko allah on kufuwan yirujo nanndo ahadun hay e gooto wimana kanko o mara hay gooto mo yiɓindirte o mara hay gooto mo o nanndi aray simorne ko ɗum wasinde wiya al ihlas wimana ko laɓɓinaynde mo kanko allah on martinde moggo makko kala ko wiyete kafidugol kala ko wiyete jaasere wana siforede margol ɓeygu e ɓiɗɗo ma margol nene baba kanko kanko ɗum ala kanko ko o bajjo o jibina o jibinaka sakko wona imo ɓadodiri e woɓɓe goo ɓuri woɓɓe goo kanko allah honko o laaɓuɗo o ala nando hay e fus ko kanko tun aray ko ɗum simo wonde wira al ihlas toromo kanko allah e yo ɓeyden faamon yo tabintini lawol pewol wa ahiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin